Oh, na na na na na na na. Ooh la la la. На дарен бях от Бога, бях катърин и млад. В Народния театър назначен бях неща. Имах няколко филма, бях централен герой, бях обичан до лудост и задиран от бой. Получавах заплата не за моя талант и не карах Ферари, а картонен трабан. И отгоре на всичко в един хубав ден, просто станах излишен, просто бях съкратен. Ура, съм артист. Види аз съм завършил, цял живот съм артист. Как да стана търговец, как да стана Ще умрем без култура, аз като луд. Но директора каза, тук не е Холивуд. И бе прав той до болка, всеки българин е слаб. Не умира без Хамлет, а умира без хляб. Опознаха живота без декори и грим. И продава траванта и замина за Рим. О, ля, ля, ля, защо така? Не съм танки. Защо така? спорти. О, ла, ла, ла. Защо така? Не съм спорти. Защо така? О, ла, ла, ла, ла. О, не. Аз съм артист. Тук живеем под найем и не станах богат. Пак не карам Ферари, но запазен фият. Тук такъв като мене, иммигранта в Рим, трябва да е Денил, за да снима във филм. Пробвах няколко пъти, като виках булгар и добре, че напуснах без ритник и шамар, но останах с утеха, че живее си горд, без оплата от утри и валутния борт. Защо така? Не съм в Защо така? ти. Ами, що така? Ой, ла, ла, ла, ла. О, не. Аз съм артист. Писивия е чини и съм сляп и съм глух, а играл съм Ромео, Хамлет, Ханс, Барух. Малко тъжна картина, но сега няма как. А човек без родина си е кръгъл си рак. Да се върна не мога, ще ме сметнат за луд. Нека мислят, че вече съм превзел Холивуд, а в Народния театър, ако питат за мен, жив е просто кажете, не съвсем, не съвсем. Защо така? Не съм се